ติโยวิวัชันตุสาภาโรโควินาสตุมาเตภาวะวันตารายโยสุกิทิพายุโกภาวะพิวา านาสีเลสานิจางวัฏาปาจายินจันตารธรรมาวัฏทานติอายุวันโนสุขังอาลา สะโตเอปัสนนานังอากังธรรมังวิจารตังอาเกบุเทปัสนนานังดาขินเยอนุตเรอาเกธรรมเมปัสนนานังวิรังกุปัสเมสุเกงอาเกตังเกปัสนนานังปุญญาเกเตอนุตเรง อากาสมิงลานังกระตังอากังกุญยังปวัตติอากังอายุเจวันโนจายาสกิติสุขังบลังอากาศดาตเมทาวีอากาศธรรมะธรรมานิโต เอวะุตโตมนุสโตวาหากาปโตปโมรติติภวะตุสาพมังกะลังราคันตุสาปเดวตาสาบาบุทานุภาเวนัสนาโสทีขวันกุเตภาวะตุสาปมังกาลังราคันตุสาปเดวตา าปาธรรมานุภาเวนัสดาโสทีภวันตุเตภาวะตุสาปมังกาลังระคันตุสาปเดวตังอาปาสังปานุภาเวนัสดาโสทีภาวันตุเต